วกเราตั้งแต่เกิดมานี่ เคยถามตัวเราเองบ้างหรือไม่ว่า เราเกิดมาได้อย่างไรแล้วเกิดมาทำไม ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่ชัดเจน เราก็จะได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องและจะนำเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆ ความวุ่นวายต่างๆ อย่างไม่มีวันจบวันสิ้น แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้รับคำตอบ ที่จะทำให้เราได้เดินไปสู่ความสุข เดินไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลาย การที่เรามาเกิดได้นี้เกิดจากอะไร ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา อย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนา เขาก็จะว่าเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีพ่อมีแม่ เมื่อมีพ่อมีแม่มาผสมพันธุ์กัน เอาเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาผสมกัน ก็จะทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาใหม่อีกร่างหนึ่ง แล้วหลังจากจเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ได้ประมาณเก้าเดือน ก็จะคลอดออกมา แต่นี่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว ความจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบ ความจริงที่จะนำไปสู่ ความทุกข์ ความวุ่นวายต่างๆ เพราะถ้าคิดว่าร่างร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่พอเกิดมาแล้วก็จะมีความรัก ความหวงร่างกายนี้ แล้วก็จะมีความทุกข์ กับร่างกายนี้ เวลาที่ร่างกายนี้เป็นอะไรไป แทนที่จะมีความสุขกับจะต้องมีความทุกข์แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟัง พระธรรมคำสอน เราจะได้รู้ว่านอกจากการมีพ่อมีแม่แล้ว ยังต้องมีดวงวิญญาณ คือดวงจิต ดวงใจที่ ได้ตายจากภพก่อนชาติก่อน คือภพก่อนชาติก่อนก็มีร่างกาย ใจเป็นผู้ครอบครองร่างกายอยู่ร่างหนึ่ง พอร่างกายนั้นถึงแก่กรรมไป ใจก็ต้องออกจากร่างกายนั้น แล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ถ้าใจ ยังมีความอยากอยู่ คือมีกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหาอยู่ แต่ถ้าใจนั้นไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา คือใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอาหารหันตสาวก ใจนั้นก็จะ ไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ ถึงแม้จะมีพ่อแม่ มีการผสมพันธุ์ของพ่อของแม่ ถ้าไม่มีใจที่มีความอยากไปจุติ ไปครอบครอง ก็ร่างกายนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นใจที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอยู่ ยังมีกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา อยู่ ใจนั้นก็จะไปครอบครองร่างกาย ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาจากการผสมของพ่อและแม่ ส่วนถ้าเป็นใจที่ยังมีตัณหาอยู่แต่มีเพียงแต่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา แต่ไม่มีกามตัณหา นั่นก็คือใจของพระอนาคามี ใจของพระอนาคามีนี้ได้กำจัดกามตัณหาได้หมดแล้ว แต่ยังไม่ได้กำจัดภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา ใจนั้นก็จะไม่ไปครอบครองร่างกาย แต่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็จะ กำจัดกามะกำจัดภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ไป แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นร่างกายหรือการมาเกิดนี้ของร่างกายนี้ก็เป็นเพราะว่ายังมีใจ ที่มีกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหามาครอบครอง จึงทำให้การผสมพันธุ์นั้นเป็นไปได้อย่างสำเร็จ คือมีการก่อร่างสร้างตัวในคัน และพอถึงเวลาก็ได้คลอดออกมา ได้มีร่างกายเป็นหญิงเป็นชาย เป็นเด็กหญิงเด็กชาย แล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับ พอเกิดมาก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาทำไมกัน รู้ว่าเกิดมาเพื่อทำตามความอยากเท่านั้นเพราะคิดว่าการทำตามความอยากเป็นวิธีหาความสุขนั่นเอง แต่แทนที่จะได้ความสุขกับ จะต้องมาทุกข์อีกทุกข์กับความอยากนี่แหละ อยากก็ต้องดิ้นรนการดิ้นรนหาสิ่งที่อยากได้ ก็เป็นความทุกข์อย่างแล้วพอได้มาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษา แล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไป เป็นความทุกข์ โดยที่ไม่รู้สึกตัว โดยคิดว่าเป็นเป็นความสุข เป็นการมาหาความสุขกัน ก็เลยคิดว่าการเกิดนี่ดี เพราะเมื่อเกิดแล้วจะได้ มีโอกาสที่จะมาหาความสุขต่างๆ มาหาลาบยศสรรเสริญ มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมา เวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ ก็เสียใจทุกข์ใจ เวลาได้มาก็ต้องทุกข์ กับการดูแลรักษา ความห่วงความกังวล และเวลาที่ต้องเสียสิ่งที่ได้มาไป ก็เป็นความทุกข์ แล้วก็ต้องเสียร่างกายไปด้วย ร่างกายที่ได้มา ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บและต้องตายไป เวลาแก่ เวลาเจ็บ เวลาตายก็ทุกข์อีกแต่จะไม่มีใครเห็นว่าเป็นความทุกข์กันเพราะจะไม่มีใครมองว่าเป็นความทุกข์กัน ทุกคนมองว่าต้องหาความสุขกันอย่างเดียว ต้องดิ้นต้องหนีจากความแก่ความเจ็บความตายกัน อันนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่รู้ว่าเรามาเกิดการจริงๆเกิดมาเพื่ออะไร มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้ด้วยตนเองว่ามาเกิดก็เพื่อที่มาหยุดการ หยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเองคือมาเกิดเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุกข์มามาหยุดความเกิดกัน เพราะเมื่อเราหยุดการเกิดได้ เราก็จะไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วเราก็จะได้มีความสุขจริง ๆ ความสุขนี้เกิดจากการไม่ได้มาเกิดแต่การมาเกิดนี่แหละเป็นความทุกข์ ดังที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์อย่ามาเกิด เพราะถ้ามาเกิดแล้วมันมีความทุกข์ทุกหลายรูปแบบด้วยกันทุกจากการต้องเลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูร่างกาย ทุกกับการที่จะหาสิ่งต่างๆตามความอยาก แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่ได้มาไป แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตายอีกทุกข์กับการพัดพรากจากกัน พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาด ทรงเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็น เป็นการผิดพลาด เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิด และพระองค์ก็ทรงค้นพบเหตุที่ทำให้มาเกิดว่าเกิดจากอะไร เหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันก็คือกามตัณหา ภาวะตัณหา และวิภาวะตัณหานี่เอง ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิด เราก็ต้องกำจัดกามตัณหา ภาวะตัณหา และวิภาวะตัณหา เพราะว่า ถ้าเรากำจัดได้ เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เมื่อเราไม่เกิด เราก็จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ ความเจ็บและความตาย ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดและการจะไม่เกิดได้ ก็ต้องกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา กามตัณหาก็คือความอยากในกามคุณห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะภาวะตัณหา ก็คือการอยากมีความสุขจากสิ่งต่าง ๆ เช่นลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ เรียกว่าภาวะตัณหา และวิภาวะตัณหาก็คือการไม่อยากมีความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆ ไป เช่นลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่คือความอยากสามประการด้วยกัน ที่ทำให้พวกเรามาเกิดกัน ไม่ใช่เพราะว่าพ่อหรือแม่ทำให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา เราจะไม่มาเกิดกัน ต่อให้มีพ่อมีแม่เราก็จะไม่มาเกิด เพราะเราไม่มีความอยาก เราไม่มีความอยากได้ อะไรจากการมาเกิด ดังนั้น การมาเกิดของเราถ้าถามว่ามาเกิดเพื่ออะไรก็มาเกิดเพื่อหยุดการมาเกิดนั่นเอง เพราะถ้าเราไม่หยุดมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆและการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้ เราก็ต้องหยุด กามตัณหาภาวะตัณหา และวิภาวะตัณหา และการที่เราจะหยุดกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหาได้ เราก็ต้องปฏิบัติธรรม เพราะธรรมนี้เป็นเครื่องมือ ที่จะมาหยุดความอยากต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้นั่นเอง นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องมา ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันทำไมเราต้องบวชต้องเรียนกัน เพราะว่าถ้าเราต้องการจะกำจัดการมตัณหา ภาวะตัณหา วิภาวะตัณหาให้หมดได้อย่างสิ้นเชิง ภายในภพนี้ชาตินี้ เราจำเป็นต้องบวชต้องเรียน คือเราจะต้องไม่มีอาชีพอื่น อาชีพของเราคือการบวชเรียน บวชเพื่อที่เราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ มีเวลาได้ศึกษาอย่างเต็มที่ ถ้าเราไม่บวชกัน เราก็จะไม่มีเวลาพอ เพราะเราก็จะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่น ไปทำงานทำการ ไปหาเงินหาทอง หาความสุข ทางตาหู จมูกลิ้นกายกัน เราก็จะมีเวลาน้อยมาก ที่จะมีให้กับการศึกษากับการปฏิบัติ เพื่อกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ให้หมดไปจากใจของพวกเรา อย่างพวกเราก็จะมาศึกษากันได้ก็บางท่านก็เดือนละครั้ง แล้วก็ศึกษาเพียงอย่างเดียว เวลาที่จะเอาไปปฏิบัติก็ไม่ทราบว่ามีบ้างหรือไม่มีบ้างบางท่านอาจก็จะมีบ้างก็ได้ บางท่านก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้ แต่จะมีหรือไม่มีก็ตาม ถ้าไม่ปฏิบัติเต็มที่เต็มรูปแบบนี่โอกาสที่จะหยุดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจได้นั้น เป็นของที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าความอยากนี้มันทำงานตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดแต่การปฏิบัติเพื่อทำลายความอยากนี้ เราหยุดเสียมากกว่าทำดังนั้นการที่จะไปทำลายไปหยุดมันจึง ไม่สามารถจะหยุดมันได้ ถ้าเราทำแบบนี้ ถ้าเราทำเพียงเดือนละครั้งสองครั้ง เราต้องทำทุกวัน เพราะความอยากมันทำงานอยู่ทุกวัน เดินขึ้นมาการมตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหามันก็ทำงานแล้ว แต่การปฏิบัติของเราเราไม่ปฏิบัติอย่างตลอดเวลาเหมือนกับการมตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา เราก็จะไม่สามารถกำจัดมันได้ แต่ถ้าเราปฏิบัติตลอดเวลาเหมือนกับการทำงานของตัณหา เราก็จะ กาจัดมันได้ มันทำงานตั้งแต่มันลืมตาขึ้นมา เราก็ต้องปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมา การปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำลายความอยากนี้เริ่มต้นที่ตรงไหน ก็เริ่มต้นที่สตินี่แหละเราก็ต้องเจริญสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลย พอเราลืมตาขึ้นมา เราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไป ความอยากมันก็จะทำงานไม่ได้ แต่ถ้าเราหยุดบริกรรมพุทโธเมื่อไหร่ ความอยากมันก็จะทำงานทันที นี่คือการต่อสู้ระหว่างทำกับกิเลสคือตันหาความอยากต่างๆ เป็นเหมือนกับนักมวยคู่ต่อสู้บนเวที ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ไม่ต่อยเขาปล่อยให้เขาต่อยตลอดเวลา ก็จะต้องแพ้เขา ถ้าจะชนะเขาก็ต้องต่อยเขาตลอดเวลา อย่าปล่อยให้เขาต่อยเราตลอดเวลา ถ้าเราปล่อยต่อยเขาตลอดเวลา เขาก็จะต้องแพ้เราอย่างแน่นอน แต่ในเบื้องต้นนี้เราคงจะไม่สามารถที่จะต่อยเขาได้ตลอดเวลา แต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ต่อยเขาบ้างก็ยังดี พอลืมตามาก็พุโทโธพุโทโธไป นี่แสดงว่าเรากำลังต่อยเขาแล้ว พอเวลาเราเผลอเราลืมพุทโธก็เป็นเวลาที่เราปล่อยให้เขาต่อยเราบ้าง พอเราได้สติกลับมาเราก็ต่อยเขาหน่อยต่อยกันไปต่อยกันมาอย่างนี้ยังพอมีโอกาสที่จะเอาชนะกันได้ เบื้องต้นก็จะมีการเผลออยู่เรื่อย ๆ ก็จะถูกเขาต่อยอยู่เรื่อย ๆ แต่ต่อไปมันก็จะเผลอน้อยลงไป น้อยลงไปเรื่อย ๆ แล้วต่อไปก็จะไม่เผลอเลย จะเป็นมหาสติ มหาสตินี่ก็คือไม่เผลอเลย ต่อยตลอดเวลา พุทโธตลอดเวลา ควบคุมความอยากตลอดเวลา เรียกว่า มหาสติแต่ถ้าเริ่มต้นนี่เป็นสติ ก็แบบล้มลุกคุกคลานไป ตั้งสติได้บ้าง เผลอบ้าง เวลาเผลอก็ตัณหาก็มาเอาไปกิน เ เวลาได้สติกลับคืนมาก็ดึงจิตกลับมาจากตัณหา อันนี้แหละคือการ การปฏิบัติธรรม คือการต่อสู้ระหว่างสติกับตัณหาความอยาก ในขั้นต้นเราต่อสู้ด้วยสติก่อน เพราะเรายังไม่มีปัญญา สติเราก็ยังไม่ค่อยมี เราจะสร้างทั้งสติสร้างปัญญาพร้อมกันนี่สร้างไม่ได้ เราไม่มีกำลังพอที่จะสร้างปัญญาดังนั้นเราจึงต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน เพื่อให้เรามีกำลัง เมื่อเรามีกำลังแล้วต่อไปเราก็สร้างปัญญาขึ้นมา พอเราสร้างปัญญาได้ ทีนี้เราก็จะสามารถที่จะกำจัด ตัณหาความอยากได้อย่างราบคาบ ถ้าเราใช้สติกำจัดก็จะเป็นการกำจัดแบบชั่วคราวเป็นการหยุดความอยากไว้ชั่วคราว เวลามีสติ เวลาเผลอสติ ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้ แต่ถ้าเรามีปัญญา พอเราหยุดหรือเราตัดันความอยากได้แล้วความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาอีก ความอยากนั้นจะตายอย่างถาวร จะตายก็ต้องตายด้วยปัญญา แต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้ ใจต้องมีความสงบมีกำลังมีอุเบกขาก่อน และสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสงบมีอุเบกขา ก็คือสตินี่เอง เราจึงต้องเจริญสติกันอย่างต่อเนื่อง ถึงต้องถึงต้องบวชกันจะได้มีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่บวชนี้เราจะไม่มีเวลา เพราะเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจเราก็จะต้องลอยไปกับคนนั้นคนนี้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็จะไม่สามารถควบคุมใจของเรา ให้อยู่นิ่งเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ได้พอปล่อยให้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ กิเลสตัณหามันก็จะแทรกเข้ามาตามเรื่องต่างๆทันทีนะการที่เรายังต้องทำภารกิจการงานอยู่นี้ จึงเป็นอุปสรรคมากต่อการปฏิบัติธรรม ผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม อย่างเต็มรูปแบบ จึงรู้ว่าจำเป็นจะต้องออกจากงาน จำเป็นจะต้องออกบวชเช่น พระพุทธเจ้าเป็นต้น ระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าถ้าจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆ ที่มีอยู่ในใจนี้จำเป็นจะต้องต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบต่อสู้ตลอดเวลา ถ้ายังต้องไปทำภารกิจการงานอย่างอื่น ก็จะไม่สามารถมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ตลอดเวลา แล้วพอไม่ได้มาต่อสู้มัวแต่ไปทำภารกิจการงานอย่างอื่น กิเลสตัณหา มันก็จะแอบ แอบแอบออกมายุ่งเกี่ยวกับภารกิจการงานต่าง ๆ ที่เรากำลังทำอยู่แทนที่จะกำจัดกิเลสตัณหา ก็เป็นการส่งเสริมให้กิเลสตัณหา ได้ออกมาเพ่นพ่านกันผู้ที่เห็น การทำงานของกิเลสตัณหา และเห็นเห็นผลของการทำงานของกิเลสตัณหา ก็จะรู้ว่า การทำงานทำการนี้มันไม่ได้เป็นการกำจัด มันมีการเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาทำให้จิตใจต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่าง ๆวุ่นวายไปกับคนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นวิธีที่จะกำจัดความวุ่นวายต่าง ๆ ก็ต้องหยุดภารกิจการงานต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ ก็ต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียว ไปออกบวช การออกบวชก็คือการไปปลีกวิเวกนี้เอง เพื่อที่จะได้ไปอยู่คนเดียว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำภารกิจการงานต่างๆ ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ พอไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ใจก็จะได้มีเวลามาหยุดความอยาก มาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง พอลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติได้เลย พุทโธพุทโธไปควบคู่กับการทำภารกิจที่จำเป็น เช่นถ้าเป็นนักบวชก็เตรียมตัวเตรียมตัวออกบิณฑบาตถ้ายังไม่ถึงเวลาบิณฑบาตก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปก่อน นักบวชนี่มักจะตื่นแต่เช้ามืดตีสองตีสามก็จะตื่นขึ้นมา เมื่อยังไม่ได้ถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ออกมาเดินจงกรม เดินยงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ควบคุมตัณหาความคิดความอยากต่าง ๆ ให้จิตสงบ ให้จิตนิ่ง ให้จิตเป็นอุเบกขา ให้จิตมีความสุขจากการอยู่คนเดียวจะมีความสุขก็ต้องทำใจให้สงบ แล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ถ้าได้ความสุขจากความสงบก็จะทำให้สามารถสู้กับตันหาความอยากที่อยากจะหลอกให้ไปหาความสุขแบบเดิม คือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ความสุขจากบุคคลนั้น บุคคลนี้ ความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ก็จะสามารถอยู่เป็นนักบวชไปได้ สามารถปฏิบัติ ในลำดับต่อไปได้คือในระดับปัญญา ถ้ายังไม่ได้ความสงบนี้ เวลาเผลอเมื่อไหร่นี้ ความอยากมันจะมาหลอกมาล่อให้กลับไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ให้กลับไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แล้วถ้าไม่สามารถระงับมันได้ควบคุมมันได้ ดีไม่ดีก็จะต้องลาสิกขาไป กลับไปหาความสุขแบบเดิม เพราะไม่สามารถมีความสุขได้ได้ด้วยการอยู่ตามลำพังอยู่แบบนักบวชเพราะยังไม่สามารถทำใจให้สงบได้นั่นเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งในเบื้องต้นนี้จะต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อนทำใจให้มีความสุขกับการอยู่ตามลำพังให้ได้ก่อนพออยู่มีความสุขกับการอยู่ตามลำพังได้แล้ว ก็จะมีกำลังใจที่จะเจริญปัญญาต่อไป จะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เพื่อมาทำลายความอยากให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร เพราะความอยากนี้จะหมดได้ก็ต้องหมดด้วยปัญญา เพราะว่าปัญญานี้จะไปทำลายรากเหง้าของตัณหาความอยาก รากของรากเหง้าของความอยากคืออะไร ก็คือ โมหะอวิชชา ความหลงความไม่รู้ความจริง ความไม่รู้ความจริงว่าความอยากนี้เป็น ต้นเหตุของความทุกข์ใจ ไม่รู้ความจริงว่าความไม่อยากนี้เป็นต้นเหตุของความสุขใจนี่พอมีปัญญามาสอน เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงอันนี้ หลังจากที่ได้ทรงทำลายความอยากให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงพบกับบรมสุขปรมังสุขขังจิตที่ปราศจากความอยากนี้เรียกว่านิพพานเ เป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่ง เป็นเป็นบรมมาสุข เป็นปรมังสุขขัง เราก็ต้องเอาความจริงอันนี้ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้มาสอนใจ เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมา ก็สอนใจให้รู้ว่าอย่าทำตามความอยากเป็นอันขาด เพราะทำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ การที่จะมีความสุขก็คือต้องไม่ทำตามความอยาก ต้องฝืนความอยาก อย่าไปทำตามความอยากโดยเด็ดขาด พยายามทำใจให้สงบ เอาความสงบสู้กับความอยากไป แล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากก็จะหมดกำลังไป พอมันหมดกำลังแล้ว ใจก็จะสงบ จะสบาย โดยที่ไม่ต้องบังคับให้มันสงบ ตอนที่บังคับก็คือต้องใช้สติ เช่นใช้คำบริกรรมพุทโธ พุทโธ เพื่อให้มันสงบ เวลามันเกิดความอยากขึ้นมา ถ้าเราไม่ใช้ มันก็จะดิ้นไปตามความอยาก มันจะยิ่งอยากขึ้นไปเรื่อยๆ เราจึงต้องใช้สติคือคำบริกรรมพุทโธ พุทโธนี้ หยุดความอยาก พอเราหยุดความอยากได้ ใจเราก็เบาสงบ แล้วเราก็จะรู้ว่าการไม่ทำตามความอยากนี้เป็นการนำไปสู่ความสุข ถึงแม้ว่าช่วงที่ต่อสู้มันจะทุกข์ทรมานมากก็ตาม แต่มันก็เป็นเพียงชั่วคราว พอความอยากมันยอมแพ้ มันหยุดทำงานความทรมานใจก็จะหายไป แล้วความสุขก็จะปรากฏขึ้นมา แล้วมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไป ถ้าเราทำลายความอยากด้วยปัญญา คือรู้ว่าการกระทำตามความอยากนี้เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสู่ระงับความทุกข์ซึ่งมันจะระงับก็จะระงับช่วง ช่วงตอนที่เราทำตามความอยากเท่านั้น เวลาเราอยากได้อะไรเรารู้สึกทุกข์ใจ พอเราได้ทำตามความอยากเราก็รู้ความทุกข์ใจนั้นก็หายไป แต่มันหายไปไม่นานเดี๋ยวความอยากเดิมก็จะกลับมาใหม่ แล้วความทุกข์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นมา มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไปทำตามความอยาก เพื่อเราเพื่อระงับดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก แต่ถ้าเรา ระงับความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ด้วยการไม่ทำตามความอยาก ปล่อยให้มันอยากไป ปล่อยให้มันทุกข์ไป เดี๋ยวมันหมดกำลังแล้วมันก็จะหายอยากหายทุกข์ไปเองจะเราจะทนสู้กับมันได้ก็ต้องมีสติ คอยบริกรรมพุทโธพุทโธไปคอยอคอยคอยทำใจให้สงบ คอยห้ามใจไม่ให้ไปทำตามความอยาก พอเราสามารถห้ามใจได้ต่อไปความอยากมันก็หมดฤทธิ์หมดเดชแล้วมันก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กับใจเราอีกต่อไป ถ้าเราทำปฏิบัติกับความอยากแบบนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นความอยากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ไม่ว่าความอยากเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญ แล้วเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหรือความอยากมีความสุขกับการร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้ เราต้องฝืนมันให้หมด เราต้องไม่ทำตามมันให้หมดด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญา แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไป เมื่อหมดแล้วใจเราก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลา เรียกว่าเป็นบรมสุข ปรมังสุขขังนั่นแหละ คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอนันตสาวกทั้งหลาย ที่ท่านรู้ว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ใจ ถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจต้องไม่ทำตามความอยาก ต้องละตัณหาละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสละความอยากมีอยากเป็นละความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ก็คือละความอยากสุขละความอยากไม่ทุกข์นี่เองเมื่อเราละมันได้หมดแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย อยู่เรื่อย ๆ อย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ และก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆ เพราะเรายังไม่ได้มาหยุดความอยากกัน เรามีแต่มาทำตามความอยากกัน เ อยากไปเที่ยวเราก็ไปกัน อยากจะดูเราก็ดูกัน อยากจะฟัง เราก็ฟังกัน อยากจะลิ้มรสนมกลิ่น เราก็ลิ้มรสนมกลิ่นกัน อยากจะสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เราก็สัมผัสกัน เรากำลังทำตามความอยากกันตลอดเวลา แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดได้อย่างไร ในเมื่อเหตุของการมาเกิดไม่ได้รับการกำจัดเนี่ย เมื่อไม่ได้รับการกำจัดการเกิดก็จะต้องมีต่อต่อไปเรื่อย ๆ แล้วแล้วถ้ามีการเกิดอยู่เรื่อย ๆ ก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาอยู่เรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน นี่แหละคือเหตุว่าทำไมเราเกิดมาทำทำไมเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อมาเจริญทานศีลภาวนา เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือกำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจนั่นเอง ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้และเราจะไม่มีเครื่องมือ เพราะไม่มีใครรู้เครื่องมือของการกำจัดการมาเกิดนี้เป็นอะไรนั่นเอง และก็ไม่รู้ว่าจะไปกำจัดความอยากเพื่ออะไร เพราะจะเห็นว่าความอยากนี้มันทำให้เรามีความสุขกัน เวลาเราอยากได้อะไร เราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้กัน พอเราได้มาเราก็มีความสุขกันเราก็จะไม่คิดว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กันเรากลับจะเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความสุขกันแทนที่เราจะมา กำจัดความอยากกันเราก็กลับมาส่งเสริมความอยากกันส่งเสริมเอาให้คนนั้นเขาอยากเขาอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็หาสิ่งที่เขาอยากได้มาให้เขา แทนที่จะไปขัดใจเขา กลับไปตามใจเขา เขาก็เลยก็เลยยิ่งอยากได้ขึ้นมาใหญ่ พอได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างนั้นต่อ อยากไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันสิ้นสุด พอตายไปก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ นี่คือเรื่องปริศนาของชีวิตของพวกเรา ที่เราจะได้คำตอบจากการมาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนานี่เราจะไม่รู้คำตอบ และเราอาจจะไม่รู้คำถามเสียด้วยซ้ำไป ว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาได้อย่างไร เราก็จะหาความสุขด้วยการทำตามความอยากไปเรื่อยๆ นั่นเองและตราบใดที่เราสามารถหาความสุขได้ เราก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องมากังวลกับเรื่องอะไร เราจะมากังวลก็ต่อเมื่อเรามาเจออุปสรรคคือไม่สามารถทำตามความอยากได้ตอนนั้นจึงอาจจะทำให้เรามาขบคิดว่าเราเกิดมาทำไมเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไป หรือสิ่งที่เรารักไป แล้วเราอยากให้เขาไม่จากเราไป เราก็จะทุกข์มาก เราก็จะเสียเสียใจมาก จนถึงกับ ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะอยู่ต่อไป ความทุกข์ทรมานใจนี้มันมันแสนสาหัส จนทำให้ต้องถามตัวเองขึ้นมาว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้เกิดมาทำไมกันอันนั้นแหละคนเรานอกจากมีปัญญาก็ตอนที่มีความทุกข์กัน อย่างที่โบราณท่านพูดว่าปัญญาเกิดทุกข์บ่เกิดปัญญาบ่มี ถ้าไม่มีความทุกข์มันก็จะไม่คิดกันว่า เอ้เราเกิดมาทำไม เราทำไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนั้น ทำไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนี้เวลาสุขมันจะไม่ถาม เพราะเวลามันสุขมันสบาย มีความเพลิดเพลิน มันก็อยากจะให้สุขไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียว แต่พอมันไม่สุขเท่านั้นแหละมันถึงจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า เกิดมาทำไม เกิดมาแล้วต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้เกิดมาทำไมเ แต่ตอนนั้นมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้ เพราะบางทีก็จะคิดเพียงอย่างเดียว ถ้าทุกข์มาก ๆก็ฆ่าตัวตายดีกว่า จะได้หมดทุกข์ไป แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาของความทุกข์ใจอยู่ดี เพราะความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากร่างกาย มันเกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจต่างหาก ถ้าอยากจะฆ่าต้องมาฆ่าความอยากที่มีอยู่ในใจ ช่นตอนที่เราทุกข์เพราะเราสูญเสียคนที่เรารักไป ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราไม่อยากให้เขาจากเราไปนั่นเอง เราต้องฆ่าตัวนี้ฆ่าความอยากที่อยากให้เขากลับมาหรืออยากให้เขาไม่ไปจากเราเนี่ยแต่เขาไปแล้ว ถ้าเราก็ทํำยังไง เขาก็กลับมาไม่ได้ อยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วกลับมาไม่ได้ เนี่ย เราอยากไปอยาก ถ้าอยากแล้วเราจะทุกข์ ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขากลับมา หรือเราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาจากเราไป แต่เขาไปแล้วแล้วเขาจะไม่มีวันกลับมา ถ้าเราได้ปัญญาเราก็อาจจะหยุดความอยากได้ ยอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วเขาจะไม่มีวันกลับมา เราอยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ นี่คือการฆ่าฆ่าฆ่าตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็ คือฆ่าความอยาก อย่าไปฆ่าร่างกาย เวลาเราทุกข์แล้วเราคิดจะฆ่าตัวตายนี้ เรากำลังไปฆ่าผิดคน คนที่เขาไม่รู้อิเนอิโนอิเนอย่าไปฆ่าเขาเราไม่ได้เป็นตัวการ ตัวที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัณหาความอยากเราต้องไปฆ่าตัวนี้ฆ่าตัวนี้ด้วยการยอมรับความจริง ความจริงว่า การสูญเสียการพัดพาก จากกันนี้ เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครจะห้ามได้ ไม่มีใครจะล่วงพ้นไปได้ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพาก จากกันเป็นธรรมดา ถ้าอยากให้ไม่พัดพากก็จะทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องอย่าไปอยากไม่ให้มีการพัดพาก จากกัน ต้องยอมรับการพัดพากจากกันว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไปก็ไปจากกันก็จากกันไป ถ้าเรายังอยากมีใหม่ก็ยังหาได้อยู่ ไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้ มีคนเป็นเป็นล้านเป็นพันล้าน ทำไมจะหาคนใหม่มาแทนคนเก่าไม่ได้ นอกจากว่าถ้าเข็ดไม่เอาแล้วดีกว่า ก็ไม่ต้องหาแล้ว ถ้าไม่หาถ้าไม่มีก็จะต้องไม่ก็จะไม่มีการพัดพากจากกัน ถ้าคิดแบบปัญญาก็บอกพอแล้ว ถ้าเสียคนนี้ไปแล้วก็ไม่เอาอีกแล้ว ไม่หาใหม่แล้ว หาใหม่ก็กลับมาเป็นประวัติซ้ำรอยอีกเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกันอีก แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์ทรมานใจกันอีกนี่คือเรื่องของปัญญา ที่เราจะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ มาหยุดความอยากต่างๆ อย่างถาวร แต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญา เราก็เอาสตินี้ไปใช้ไปก่อนก็ได้ เวลาทุกข์กับเรื่องอะไร ก็ให้พุโทโธ พุโทโธ พุโทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เดี๋ยวพอเราลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ ความทุกข์ก็จะหายไป เพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะหยุดทำงานไปชั่วคราว แต่พอเรากลับมาคิดถึงเรื่องนั้นอีกเราก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าเราอยากจะให้ ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อีก แต่ถ้าเราเกิดเห็นด้วยปัญญาว่าอ๋อที่เราทุกข์นี้ เพราะความอยากของเรานี่เอง พอตอนที่เราไม่คิดถึงเขาความอยากมันไม่ทำงาน เราก็ไม่ทุกข์พอเรากลับมาคิดถึงเขา ความอยากก็กลับมาอีกเราก็หยุดความอยากเสียก็แล้วกัน ถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงเรื่องนั้นอีก แต่ถ้าเราไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นอีก คิดยังไงมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้เพราะเราหยุดความอยากได้นี่คือการมาหยุดความอยากต่างๆต้องหยุดด้วยศีลสมาธิปัญญา ศีลก็ต้องศีลของนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาเจริญสมาธิเจริญสติได้ตลอดเวลา เพื่อให้ใจสงบได้ตลอดเวลา พอใจมีความสงบแล้วก็จะมีความสุข ก็จะอยู่ปฏิบัติต่อไปได้ ปฏิบัติปัญญาได้เจริญปัญญาได้พอได้ปัญญามาทำลายตันหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจแล้ว ก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไป ก็จะอยู่แบบนักบวชไปได้ตลอดจนวันตาย แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็จะอยู่ที่นิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวก นี่แหละคือคำตอบว่าเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่อหยุดความอยาก จะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรม ปฏิบัติ ศีล สมาธิปัญญากัน ถ้าปฏิบัติได้เต็มรูปแบบแบบนักบวชก็จะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ต่าง ๆ ให้หมดไปจากใจได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลย บางคนก็หยุดได้ภายในเจ็ดวัน บางคนก็เจ็ดเดือน บางคนก็เจ็ดปี นี่คืองานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรา คำตอบที่พระพุทธเจ้า ให้คำตอบกับพวกเราว่าเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่อหยุดความอยาก เกิดมาเพื่อหยุดการมาเกิด การจะหยุดการมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรม ออกบวชศีลสมาธิปัญญา นี่คือคำตอบของชีวิตของพวกเรา ถ้าเราได้คำตอบแล้วเรานำออกไปปฏิบัติ เราก็จะได้ผลจากการปฏิบัติ เราก็จะได้ได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ถาวร แล้วเราก็จะได้ดับความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิง แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาคำตอบนี้ไปพิจารณากัน เพื่อจะได้ปฏิบัติ เพื่อจะได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายกัน การแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ท่านที่ต้องการถามคำถามขอกรุณาให้ถามในช่วงนี้ เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะของงดตอบปัญหาต่าง ๆ ถ้าใครต้องการถามก็ขอให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน แต่ตอนนี้วันนี้มีญาติโยมจากประเทศมาเลเซีย มาประมาณสักสิบท่าน อยากจะถามปัญหา ก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้ถามก่อนอช่วยส่งไมโครโฟน The people from Malaysia you have question we'll send you the microphone so you can talk through the microphone. Talk close to the microphone and turn on the microphone. Ajahn, we have uh, some questions on noting. Um, we have been reading a lot of books on uh, mindfulness taught by various teachers, Thich Nhat Hanh, Sri Umin Sayadaw, and you know some Western teachers, Thai teachers. So each has their own way of uh, teaching. And then we also read some sutras. The Buddha said the Dharma is for those who are very specific. So I'm just wondering what is the correct way of noting because some methods they teach you you note and let go. Then some achan they said, oh, um, you just don't note briefly. You have to look deeper. You have to analyze. So sometimes we also get confused. What is the real correct way of noting and truly being mindful? And then in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha also mentioned if you know that uh, the mind has lust, you know it's lust. And then some said you have to analyze, but sometimes when we analyze, papancha also arise. So what is the correct way of noting? It, it depends on what stage of practice you are in. If you're at the beginning stage, you just want to note, you just want to observe. You want to stop your mind from thinking, analyzing. You want to stop your sankara because your sankara will not make your mind be still or be peaceful. So the first step you want to stop your sankara, your thought. So you have to concentrate your mind on one particular object. In Thailand, we teach using using the mantra Butto Butto. If you can keep reciting Butto Butto, then you can stop thinking about other things. This is one way of uh, developing mindfulness, the ability to stop thinking. Once you have mindfulness, you can stop. You you don't need to recite. Once you can tell your mind to stop thinking, then you don't need to recite. But if your mind still thinks and you cannot stop it, then you need to have something to stop it. And one way is to use the mantra. Just keep uh, reciting Bhutto, Bhutto, from the time you get up to the time you go to sleep. Try to stop your thinking first and try to sit as much as possible because if you're moving around, your mind has to move along with your body. If your mind, if you want your mind to be still, to have samadhi, you have to sit still. So besides from developing mindfulness while you are moving around, you also have to sit down and then concentrate on your mantra, or you can change and use your breath instead if you like. If you're tired of reciting Bhutto Bhutto, when you sit, you can concentrate on your on your breathing. Just keep watching. Do not think. Do not analyze your breath. Just watch, knowing whether it is short or long, uh, coarse or subtle. Uh, and even if there's no breath, just just make note of it. Don't get excited or then be, don't become afraid when you cannot feel your breath. Eh, it just means that your breath is so subtle that you cannot feel it. That's all. Some people thought if there's no breath, they might die, so they start grasping for breath. Then this will then uh, stir up the the mind because the mind is about to be still, and then because of your fear, you stir up the mind. So, in, so you will never get into samadhi. But if you just observe the breath as it is, don't try to have any reaction to whatever the breath is. Just watch. Then your mind will then eventually become still and become samadhi. So this is the first stage of practice. You want to develop that mindfulness so that you can still your mind so that you can have samadhi. Because when you have samadhi, you will be happy. Akama bring great happiness. And when you have this happiness of mind, then the next step you can use this happy mind to investigate the truth, which we call the developing of panya or wisdom. Then you have to investigate the nature of the body, for instance, to see exactly what the body is really is. It is permanent or it, is it not permanent? Is it dukkha or is it not dukkha? Is it anatta or is it atta? You can investigate and find the truth. If you look at impermanent, you say, yes, it must be impermanent because the body constantly changing from birth uh, to aging to sickness and death. Uh, this is anicca. Uh, and is it uh, anatta or atta. Is it yourself or is just the it's just a body? When you look at the the development of the body and the dissolution of the body, you'll find that it's just the working of the four elements: the fire, the earth, the water, and the wind element. They combine to form the 32 parts of the body. And after the body dies, this four elements will then separate from the body. <clears throat> then everything will return to, to, to wind, to fire, to water, and to earth. Then you can see that the body is anatta. It is there is no self in the body. You have to keep investigating until you see clearly and truly, and then be able to let go of the body. Then if you can let go of the body, if you can treat the body as something apart from yourself, that it, it doesn't belong to you and it is not you, then when whatever happens to the body, it will not cause you any suffering. So that's the purpose of investigation, the or we call the development of wisdom or insight, vipassana. This is the second stage of practice. The first stage is to calm your mind so that your mind can be happy and be neutral, has no bias towards things. Right now, if your mind is not calm, your mind is biased. You will like the thing that you like and you'll hate the thing that you dislike. But if you have a a neutral mind, then you will have no like or dislike toward the things that you investigate. Then you can see things as they are, as opposed to seeing them as what you want them to be. So when you see things as impermanent, as anicca, as dukkha, as anatta, then you can let go of your attachment to them. When you let go of your attachment, when they have to uh, part from you, then you would not feel any sadness because you have no attachment to them. You have no, you don't have any desire for them to remain with you forever. You're ready to let them go when the time comes. This applies to everything else besides the body. It applies to Vedana. It applies to the mental state of mind that you have and it also applies to everything external of your body, such as your wealth, your friends, your family, your husband, your wife, your children, anything that you have. They all fall into the same category. They are all anicca, dukkha, anatta. But you tend to see them in the opposite. You tend to see them as nitya, sukha, and atta. That's what causes you to be unhappy when they have to then when they have to leave you. But if you see them all the time as anicca, dukkha, anatta, then when they leave you, don't you won't feel any sadness. That's the goal of practice: is to get rid of all the sadness and the bad feelings when we have to lose something we love. Thank you so much, Ajahn. Can I ask another question? Sure, sure. Why is the mind so afraid of why does the mind want stimulation all the time so afraid of like being empty the mind is always seeking for something the buddha says delusion avijja avijja will cause the mind to constantly use sankhara to look for things to make it happy it doesn't know that real happiness is inside itself so it keeps searching for something outside of it out of the mind which all ends up in dukkha, because whatever you find, you will lose it one day. Because the mind doesn't know that true happiness lies within itself. It happens when you can stop sankhara from working, when you can stop thinking. That's why we want to develop mindfulness, to stop sankhara. When you stop sankhara, then the mind becomes still and then it becomes happy. Then it stops looking for things searching for things. don't have, can I continue to? Sure, go on. It's your okay. opportunity. <laughs> Bante, um, we have been practicing the Mahasi method for many years, and um, we are taught to watch Sabawa, all the Sabawa Dhamma so sometimes you know we watch and watch and watch you know the vibration of the rising and falling um, I you know sometimes like because I haven't had a teacher for a long time um, sometimes we watch so much just the vibration and we really don't know where is it leading to? Because you're watching at the wrong object. See? You should only watch at the object that causes you suffering. Because if the object doesn't cause you any suffering, it, it doesn't affect you. There's no need to watch it. You should watch the thing that will cause you suffering, like watch your husband, watch your wife, watch your children, watch your money, because when you lose them, they cause you suffering. See. So you have to watch them, but you have to watch in a way that it will not make you suffer. You have to watch them as they come and go, they rise and cease, as impermanent, as something that you cannot cling to. This is the way to watch. You don't look at feeling that rise and cease that doesn't cost you any any suffering. Yeah. It's a waste of time. Yeah. You only want to watch the things that cause you is problem to you, that cause you unhappiness, cause you restlessness and agitation. And they are your wealth, the things that you love. These are the things that makes you uh, always worrying, anxious, and, and afraid. You know. So you have to watch to really understand their nature. That no matter how how much you you love and how much you try to protect them, you will never be able to keep them with you forever. One day you're gonna have to lose them. So this is the, the way to watch. Watch the things that you love and try to train your mind to let go because you cannot keep them forever. And then Bante, um, like the 16 Vipassana insights, when we practice, um, we have some, some uh, uh, what do you call that? Uh, like, you know, when we read the insight knowledges, when we practice in intensive practice, we have some of them arising. But does that really lead to uh, Magapala? I don't even know what you're talking about. 16 16 Uh, what are they? Rupa, Paricheta, Yan, and all these, and then it's You don't have to know anything like that. You just watch your mind. You only watch one thing. Watch whether your mind is happy or not happy. If it's not happy, find out the cause of that unhappiness and get rid of that, un that unhappiness. If you're not happy with your husband, figure out why. Ask why are you unhappy with your husband. You will find that because you want him to do something for you and he doesn't do it for you. So you get, you're not happy. So what you do, you want to be happy. Just don't ask him to do anything for you. Let him be. Then you will not be unhappy whether he do anything for you or not. See, that's all you have to know. Don't don't go through all this uh, theoretical thing that you read. Uh, they they might be uh, explaining the the the details of how these things work, but in real time, in real life, you don't need to know them. All you need to know them is how you feel, whether you're happy or not happy, if you're not happy, try to find the cause of your unhappiness. And they are caused by your defilements, your kilesa or your, your cravings. And if you can find the cause of this unhappiness, then just get rid of it. Once you get rid of it, then there won't, won't be any any sadness or unhappiness. Thank you so much, Ajahn. Really okay. appreciate it. Okay. Any more? No more? because we're going to switch to the Thai. if you want to go home, you you you can do it because we will be talking Thai. But if you want to listen to more, you can. It's up to you. Okay. Thank you so much, Achan. All right. We have been uh, reading from Facebook and YouTube in we have we have Dhamma talk in English on YouTube. Yeah. Okay. So you know, finally we managed to come thanks to Kun Yu, my friend who brought us here. Okay. And, so thank you so much. All right. appreciate and uh, every time even we read your quotation, our mind calms down. Okay. it's <laughs> <laughs> Okay. Because you just hit the right spot. right. <laughs> Okay. Our gilesas source of inspiration. Yes. Okay. Uh, pretty soon, in a couple of months, we're about to print a new book in English. Yeah. Uh, what's the title? Against the Defilements. Uh, in Thai, it's called Tuan Kaseh. Uh, it's this book in Thai, the second book. Yeah. Yeah, yeah, it's already translated. It's the process of printing. Oh, okay. And once we have it posted, once we have it printed, we will also post it on the Facebook, so you can download and and read it. Before you can get the print print version, you can you can download the digital version first. Okay. Okay. can we ask you questions online? Yeah, just set, just right, just send in the, in the Facebook. Facebook or go into my my uh, web web page prasuchat.com there's a there's a place where you can leave the message, and then the person will collect all the the question, and then maybe once a month will then come and ask me, and will be recorded and put on YouTube, and posted on the on the Facebook page. Okay, I I hope you I hope you progressed in your practice. Thank you so much. we all have so much dukkha. come. <laughs> All right. Just keep up, keep up the practice, and you will not be disappointed. Okay. All right. <laughs> Yes. Yes, the second one, that's the yeah. got reprinted, translated into English. Okay. If you, if you oh, want, if you have one English book, we have them stuck in that salon. Okay, you can go, go pick them up. Yeah. All my English books are there. Thank you. Thank you so much, Bache, and if you need anything from Malaysia, Tawarana, Okay, thank you. Thank you. The things that we brought today. Uh, one of Kunyu's friends is your Luxi. Okay. So I will give her my number. Okay. So you can just tell her. Okay. Right. Okay. Thank you. Thank you. Uh, วันนี้ทาง Facebook เข้ามาเท่าไหร่ ช่วงที่เยอะสองร้อยหกสิบค่ะ ตอนนี้เหลือร้อยหกสิบค่ะร้อยหกสิบที่สามร้อยกว่าถ้าวันธรรมดาจะเยอะ วันเสาร์ที่คงไปเทล่ากัน อันนี้สัญญาณโควิดกันช่วงที่นี้กันยูทูบยี่สิบคนค่ะมีคำถามอะไรไหมคำถามจากผู้ฝากถามที่ศาลานะคะ ถ้าหากเราหยิบของผิดไป คือไปหยิบของคนอื่นโดยที่ไม่ได้เจตนา และเราก็ได้นำสิ่งนั้นไปใช้จนหมดแล้วโดยที่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าหยิบผิด เราต้องบอกเจ้าของไหมคะ ว่าเราเป็นคนหยิบไปและจะต้องไปซื้อมาคืนไหมคะ ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วเราสามารถทดแทนของที่เราใช้ไปได้ก็ควรจะทำถ้าหาของไม่ได้ก็ควรจะใช้เงินทอง ทดแทนคืนเข้าไป แต่ถ้าเขาไม่รับเขายินดีจะให้เราก็ ก็อนุโมทนาขอบคุณเข้าไป แต่เราก็ต้องระมัดระวังต่อไป การกระทำอะไรนี้จะไปหยิบของใครนี่เราต้องรู้ซะก่อนว่าเป็นของเราหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ของเรานี่เราอย่าไปหยิบ ถ้าเราจะหยิบต้องถามก่อนว่าใครเป็นเจ้าของขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อน ความคิดปรุงแต่งจากภายความคิดปรุงจากสิ่งภายนอกและความคิดปรุงจากภายในแตกต่างกันอย่างไร การปฏิบัติต่อความคิดทั้งสองอย่าง ควรจะทำอย่างไรเพื่อการไม่ทุกข์ มันก็ความคิดตรงแต่งเหมือนกันนะคิดเรื่องภายนอกคิดเรื่องภายในมันก็ปรุงแต่งไปสองทางปรุงแต่งไปทางธรรมแล้วปรุงแต่งไปทางกิเลสถ้าปรุงแต่งไปทางกิเลสก็ทุกข์ถ้าปรุงแต่งไปทางธรรมก็ไม่ทุกข์เช่นปรุงแต่งว่าไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ไม่อยากได้ ไม่อยากมีมันก็จะไม่ทุกข์ ถ้าปรุง ว่าเป็นของเรา ก็อยากได้อยากให้อยู่กับเรา พอเขาจะไม่อยู่กับเราเราก็จะทุกข์คำถามจาก Facebook Live นะคะคำถามจากดรพิสิทธิ์ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ หรือความอยากในการทำดีต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของความอยากหรือไม่ เพราะในทางทางโลกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ เช่นกัน คือความอยากมันก็มีสองส่วน ความอยากที่ดี กับความอยากที่ไม่ดี คือความอยากไม่ดีก็คืออยากแล้วทำให้เราทุกข์ใจ อยากแบบนี้ก็ไม่ดี แต่ความอยากแล้วทำให้เราสุขใจ อยากแบบนั้นก็ดี เช่นอยากทำบุญ อยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้เรามีความสุขใจ หลังจากที่เราได้ทำแล้ว ความอยากเหล่านี้ก็ดีควรจะส่งเสริม แต่ความอยากที่ทำให้เราทุกข์ใจเราก็ควรจะระงับมัน อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวย อยากมีหน้ามีตาอย่างเงี้ยแล้วเวลามันไม่ได้มันก็เสียใจมันก็ทุกข์ใจ ได้มาก็กังวลใจ กลัวว่ากลัวกลัวว่ามันจะหมดขึ้นขี่หลังเสือแล้วก็กลัวจะตกหลังเสือความอยากแบบนี้ไม่ดี อย่าไปอยากมัน คำถามจากคุณจิรพัฒการตอบแทนคุณพ่อแม่ในทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องทำมากแค่ไหน จึงจะถือว่าได้ตอบแทนคุณแล้ว ทั้งกรณีพ่อแม่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วครับ คือมันก็อยู่ที่เหตุการณ์อยู่ที่ความสามารถของเราด้วยคือหนึ่งบางทีพ่อแม่เขาอยู่ในฐานะที่เขาเราไม่ต้องช่วยเหลือเขาไม่ต้องดูแลเขาเลย หรือเราอยู่ในฐานะที่เราไม่ไม่สามารถดูแลเขาได้ อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ แต่ถ้าถ้าเป็นปกติทั่วทั่วไป สมมติว่าเราช่วยเหลือพ่อแม่ได้ แล้วพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา เราก็ต้องตอบแทนไป แต่จะตอบแทนได้ดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณอันอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ได้ อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่า ต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการแบกท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านอุจจาระ ปัสสาวะใส่เราไปจนถึงวันตายของท่านบุญคุณที่ท่านมีกับเราก็ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้ทดแทนบุญคุณให้ของท่านให้หมดได้นี้ก็ต้องทำให้ท่านพ้นจากอบายให้ได้คือทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำกับพระพุทธมารดา ที่ท่านทรงไปโปรดแสดงธรรมอยู่ที่สวรรค์หนึ่งพันษา จนพระพุทธมารดา มีดวงตาเห็นธรรม หลุดพ้นจากการที่จะไปเกิดในอบายและมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติ ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พระบิดาท่านก็ช่วยให้เสด็จให้บรรลุพระนิพพานได้เจ็ดวันก่อนจะเสด็จสวรรคตเ พระมารดาเลี้ยงก็ให้บวชเป็นภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ลูกก็จับมาบวชเป็นสามเณรแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพระมเหสีนี่ไม่ได้ศึกษาไม่ทราบว่าได้บรรลุหรือเปล่า นี่คือการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เขาจะพยายามทดแทนที่จิตใจเป็นหลักถ้าทำได้ ถ้าพ่อแม่พร้อมที่จะรับคำสอน แต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่มืดบอด ไม่สามารถรับคำสอนได้ ก็ช่วยทางร่างกายไป ช่วยเลี้ยงดูร่างกายของท่านให้ท่านอยู่อย่างเป็นปกติสุขคำถามจากคุณวิไลศีลแปดข้อไม่นั่งนอนในที่นอนอันสูงใหญ่ ถ้านอนบนเตียงผ้าใบซึ่งผ้าตึง แต่ทำให้นอนแล้วอ่อนนุ่มจะผิดศีลไหมคะ คือไม่ต้องการให้นอนสบาย นอนสบายกลัวจะนอนมาก ให้นอนพอประมาณ คือพอกับความต้องการของร่างกายปกติร่างกายถ้าง่วงมาก ๆ ก็จะนอนบนพื้นไหนก็ได้ แล้วก็จะหลับไม่นานประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อการพักผ่อนแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆบนบนที่นอนที่สบายพอมันร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแต่ใจยังอยากจะนอนต่อ ก็จะไม่ลุก ก็จะนอนต่ออีกสามสี่ ชั่วโมง ก็จะสูญเสียเวลามีค่าที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติไป ท่านจึงไม่อยากให้นอนแบบสบาย ความสุขที่เกิดจากการนอนสู้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้คำถามจากคุณพนมพร คนเราเกิดมาเพราะกรรมใช่ไหมครับ คิดพูดทำเพราะกรรมนำพาไม่หรอกเกิด เพราะตัณหาความอยากวันนี้เทศมาทั้งวันทั้งทั้งเรื่องแต่กรรมเป็นผู้ที่จะทำให้ไปเกิดสูงหรือต่ำถ้าทำบุญก็ไปเกิดสูง ถ้าทำบาปก็ไปเกิดต่ำแต่ถ้าไม่มีความอยาก ต่อให้ทำบุญหรือทำบาปมากมาย ก็ไม่ไม่ไปเกิดทุกที่เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ถึงแม้ท่านเคยจะทำบุญมามากขนาดไหนทำบาปมามากขนาดไหน ท่านก็ไม่เกิด องคุลิมานี่ฆ่าคนตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ไปเกิดอีกแล้วคำถามจากคุณนวรัตลูกชอบไปทำบุญตั้งโรงทานกับเพื่อนๆแต่สามีของลูกไม่ทำและไม่ชอบไป บางครั้งคอยจับผิด และว่าให้ลูกพยายามไม่ใส่ใจ แต่อดที่จะเคืองไม่ได้ คำถามเขาคิดแบบนี้เขาบาปไหมคะ และลูกจะได้บุญเต็มที่ไหมคะการคิดนี้ยังไม่ได้เป็นการกระทำบาปการกระทำบาปต้องต้องทำผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่ง เช่นลักทรัพย์ หรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าเขาเพียงแต่คิดนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาป แต่เป็นอกุศล คือเป็นความคิดที่ไม่ได้ทำให้จิตใจเขาเจริญ เป็นการคิดที่ทำให้จิตใจเขาเสื่อม ยังไม่บาป ส่วนบุญที่เราทำนี้ คนอื่นก็จะคิดอย่างไร ไม่สามารถมาเพิ่มหรือมาลดบุญของเราได้ บุญของเราเราทำเท่าไหร่เราก็จะได้เท่านั้นคำถามจากคุณมานิดา นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตกจากที่สูง ตกใจกลัวมากไม่กล้านั่งต่อ แก้ไขปัญหาอย่างไรคะ ก็ทำความว่าใจว่าเวลาตกลงมามันจะมีเบาะรองนับอยู่จะไม่เจ็บ ไป ให้มันตกลงไปแล้วจะสบายจะร้อง โอ้โหดีเหลือเกิน ต่อไปก็ให้ประครับประคองสติให้รู้เฉย ๆ เวลามันจะตกก็ปล่อยมันตกไปอย่าตกใจ ให้สักแต่ว่ารู้ไป แล้วเดี๋ยวมันจะร้องอ๋อสบายเหลือเกินสุขหนอสุขหนอ ข้อที่สองในการปฏิบัติการรู้เฉย ๆ สักแต่ว่ารู้ควรปฏิบัติอย่างไร ก็มีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นอยู่กับพุทโธก็พุทโธไป ใครด่าก็พุทโธ พุทโธไปใครชมก็พุทโธ พุทโธไป ใครทำอะไรก็พุทโธ พุทโธไปเราก็จะรู้เฉยๆได้ โดยที่ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่เราไปรับรู้ไปเห็นเข้าคำถามจากคุณกมลทิพย์การทำประกันชีวิตจำเป็นต้องทำไหมคะ เพื่อที่คนข้างหลังจะไม่ลำบาก พุทธศาสนาก็มีขายประกันชีวิตอยู่แล้วถ้าจะทำประกันชีวิตทำกับพุทธศาสนาดีกว่ารับรองได้ว่าไม่ตายแน่นอนถ้าทำประกันกับพุทธศาสนาเพราะจะไม่กลับมาเกิดนั่นเองเมื่อไม่กลับมาเกิด ก็จะไม่แก่ไม่เจ็บ ไม่ตาย พุทธศาสนานี่ขายประกันสองชนิด มีทั้งประกันภัยมีทั้งประกันชีวิต ประการชีวิตก็เนี่ยให้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากการตัดความอยากต่าง ๆ ก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป พอไม่เกิดก็ไม่มีวันตาย ส่วนประกันภัยก็ให้ทำบุญรักษาสี่ห้าไป ตายไปก็ไม่ไปอบาย เนี่ยรับประกันไม่ตายแล้วไม่ไปไม่ไปอบาย ก็มีประกันสองแบบ ประกันภัยกับประกันชีวิตถ้าประกันชีวิตก็ต้องบวช ต้องบวชศีลสมาธิปัญญาก็จะประกันชีวิตจะไม่กลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถ้ายังบวชไม่ได้ก็ซื้อประกันภัยไปก่อน ถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดก็จะตายไปแล้วจะได้ไม่ไปเกิดในอบายคำถามจากคุณอิสริยาพรดิฉันฟังธรรมจากอาจารย์หลาย ๆ พระองค์ แต่ดิฉันถูกเพื่อนต่อว่าว่า ไม่ควรนำคำสอนของพระอาจารย์ท่านอื่นมาฟัง ควรจะฟังรูปเดียวกับเพื่อน ๆ ดิฉันตอบไปว่าพระอาจารย์เราสามารถมีหลายท่านได้ พระธรรมก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียว เพื่อนก็ไม่พอใจ ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ คือถ้าธรรมมันไม่ขัดกันก็ฟังได้ ถ้ามันขัดกันก็อาจจะทำให้เราสับสนได้ นอกจากเรามีปัญญาที่จะแยกแยะได้ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ในที่สุดเราฟังแล้วเราก็อยากจะฟังคนเดียวดีกว่า เพราะถ้าฟังแล้วได้รับประโยชน์เราสามารถตอบคำถาม ตอบความตอบสนองความต้องการต่างๆของเราได้หมดเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟังจากหลายหลายคน แต่คนที่เราฟังยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้หมดเราก็อาจจะต้องไปหาอาจารย์ใหม่ เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องหาอาจารย์ใหม่ เมื่ออาจารย์ที่ท่านศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้หมดเ ท่านก็ต้องไปแสวงหาอาจารย์ใหม่ แต่แสวงหาไม่ได้ ท่านก็เลยต้องเป็นอาจารย์ของท่านเอง หาคำตอบด้วยตัวของท่านเอง หมดแล้วยัง เอาคำถามที่สาราก่อนนะคะ How difference between IQ and EQ in Dhamma What is important IQ ก็ mean intelligence EQ is emotion ก็เรื่องของอารมณ์กับความคิด intelligence is your your thoughts and emotion is your your emotion, which usually they are related, because your thought can create emotion. When you think, if you know how to think properly, you can reduce down your emotion. If you don't know how to think properly, you can increase your emotion. But in in in the the world today, the people teach to, you to think in in a way to make you intelligent about things that is not important, and they don't teach you to think about things that is important. It's to think that uh, think about things that will reduce your emotion. In Buddhism, we teach us to Buddhism teach us to think in a way that we can reduce and get rid of all our emotion. And by thinking that everything is impermanent, everything is suffering, everything doesn't belong to us, then if we can see everything in that light, then we will have no emotion. If we have to work with many level of people, how to manage all smoothly in the same time? Well, you have to take them as they are, treat them different because they are not the same. Like you treating students from different classes. If you you have to deal with first grader, you you deal with them uh, on their level. If you have to deal with high school student, then you deal with them on their level. So you have to look at each individual cases that you deal with, and deal with accordingly to their level. อีกหลอกข้อนะ คำถามจาก Facebook Live จากคุณย่าหญิง เส้นทางที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ได้โสดาบันควรทำอย่างไรคะก็เนี่ยพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตาย ไม่ต้องไปยุ่งกับมันคำถามจากคุณอยู่ในใจธรรมะกับการค้าขายจะอยู่กันอย่างไรคะ เพราะว่ายังมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ค่ะ ก็อยู่ได้ก็ธรรมะก็คือศีลธรรมไงทำมาค้าขายเราก็ต้องมีศีลธรรม มีซือความซื่อสัตย์สุจริต อย่าคดอย่าโกง แล้วการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราค้าขายด้วยการคดโกงนี้เราก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันได้ ธรรมะมีหลายระดับด้วยกัน มีอีกไหมอ่ามีก็ถามไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ คำถามจากคุณฟ้าฟ้าเสทำบุญที่ถูกต้องควรทำอย่างไรคะ ก็ทำเพื่อให้ใจมีความสุขทำเพื่อให้ผู้รับได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องไปทวงบุญคุณไม่ต้องไปไปยุ่งกับของที่เราให้เขาแล้วไม่ต้องไปบอกให้เขากินหรือไม่กินไม่ใช่เรื่องของเราทำทำบุญแบบปล่อยวาง อย่าทำบุญแบบเป็นเจ้าขี้ เจ้าการ เจ้านายสั่ง เมื่อกี้ก็มาสั่งว่ากินยานี้นะกินนี้อย่างนี้ไม่ใช่วิธีทำบุญ ทำบุญก็ให้เขาไปแล้ว แล้วก็ถ้าต้องให้เขารู้ว่าทำยังไง ก็เขียนอะไรไว้ในของที่เราทานก็พอ แล้ว ส่วนเขาจะเอาไปใช้ไม่ใช้ เอาไปกินไม่กินเป็นเรื่องของเขา เราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว คือได้ช่วยเหลือเขาแล้วให้ของที่เราคิดว่าดีแล้ว เป็นประโยชน์กับเขาแล้ว ส่วนเขาจะได้ประโยชน์หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเขาคำถามจากคุณอ้อ วิธีการปฏิบัติธรรมสำหรับคนป่วยโรคสมองเสื่อมควรทำอย่างไรคะเออถ้าเสื่อมก็อย่าไปปฏิบัตินะขนาดไม่เสื่อมยังไม่ปฏิบัตินะ คำถามจะกุณพินแทน เคยไปทำบุญ ถ้าเราถวายปัจจัยไปแล้วก่อนทำปลื้มในบุญ พอหลังจากทำมีเหตุให้ไม่ปลื้มก่อนเท่าก่อนที่จะทำแบบนี้เราได้บุญหรือไม่คะ ถ้าไม่ปลื้มก็ไม่ได้บุญนะ้าเราทำแล้วเราต้องปล่อย เราอย่าไปคิดถึงมันทำแล้วเราคิดว่าเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในขณะนั้น แล้วต่อมาถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนไปเราก็อย่าไปสนใจกับข้อมูลใหม่ เราถือว่าเราทำบนพื้นฐานของข้อมูลเก่า ส่วนข้อมูลใหม่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้พิจารณาในโอกาสต่อไป โอกาสต่อไปถ้าเราคิดว่าข้อมูลใหม่นี้ทำให้เราไม่สมควรจะทำบุญเราก็อย่าไปทำกับเขา แต่เราอย่าไปเสียใจเพราะมันจะทำให้บุญที่เราทำมันหายไปได้คำถามสกุลเลิฟ พอนั่งสมาธิพุทโธไปสักระยะ รู้สึกหัวหมุน แล้วภาวนาต่อไป การหมุนก็หยุดรู้สึกสงบ แล้วนั่งไปรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจ ใจเต้นรัวภาวนาต่อไปรู้สึกเหมือนใจวิว เหมือนลงจากที่สูง แล้วก็ถอนสมาธิออกมา ควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะ เวลานั่งมันต้องมีพุทโธไม่มีอะไรกำกับใจอย่าไปดูอย่างอื่นฮะ ให้อยู่กับพุทโธไป หรืออยู่กับลมหายใจไป อย่าไปดูหัวใจ เต้น อย่าไปดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะภาวนา มันจะทำให้เราเคว้งคว้างได้ มันไม่สงบ เราควรจะมีอะไรกำกับใจจะดีกว่า นั่งไปกับพุทโธ พุทโธไป เวลามีอาการอะไรก็อย่าไปสนใจ ให้เกาะติดอยู่กับพุทโธ แล้วเดี๋ยวอาการต่างๆก็จะหายไปเวลาใจสงบ แต่ถ้าไม่มีพุทโธมันจะไม่สงบ แล้วมันก็จะมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้หลอกเราไปหลอกเรามา แล้วเราก็จะไปไปไม่ถึงไหน เหมือนเหมือนว่ายน้ำอยู่ในอ่างถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องมีอะไรกำกับใจ เช่นลมหายใจหรือพุทโธพุทโธไป หมดแล้วยัง ยังมีมีเยอะไหมประมาณห้าหกข้อ อ้าวเอามาเอาสักห้าข้อก็แล้วกันจะได้ คำถามจากคุณพัสดา เราสวดมนต์ให้สามีและลูกๆ ให้ได้บุญจากที่เราได้สวดมนต์นี้ แต่บางท่านว่าสามีและลูกๆ ไม่ยกมือขึ้นสาธุพวกเขาก็จะไม่ได้บุญ ไม่ได้หรอก การสวดมนต์นี่ของใครของมันเหมือนการกินข้าว ใครกินใครก็ได้ ใครไม่กินก็ไม่ได้อย่างนี้ก็สบายเลยให้คนอื่นนอนแล้วเรานอนได้คนอื่นก็สวดให้เราเงินไม่ได้หรอก ของใครของมันต้องทำเอง เรื่องของบุญนี้ต้องทำเอง คำถามจากคุณลอย ตอนบวชเป็นพระประมาณห้าอาทิตย์ ไม่ได้ศึกษาข้อวัดวินัยอย่างเข้าใจ ทบทวนไปแล้วน่าจะทำผิดศีลหลายข้อ พระอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรครับ ก็บวชใหม่คราวหน้าก็ศึกษาให้เราให้ระมัดระวังมากขึ้นคำถามจากคุณชวน คนที่ลงละลายทางกฎหมายสามารถบวชพระได้ไหมครับ อันนี้ต้องไปถามคนที่เขารับบวชอยู่เพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่นี้เราเลยไม่ได้ศึกษารายละเอียด คำถามจากคุณประภาพรเพศคารวาปฏิบัติธรรมถือสิ่งแปดสามารถบรรลุอรหันต์ได้หรือไม่ หรือต้องบวชเท่านั้นเจ้าคะถ้ามันแล้วแต่บวชแล้วแต่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยเนี่ยถ้าปฏิบัติครึ่งเดียวมันก็ได้ครึ่งเดียว ถ้าปฏิบัติเต็มร้อยมันก็จะได้เต็มร้อยนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศนี่อยู่ที่บวชหรือไม่บวชอยู่ที่ว่าปฏิบัติได้เต็มที่หรือไม่ ถ้าปฏิบัติได้เต็มที่จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะก็เป็นพระอรหันต์ได้คำถามจากคุณประภาพันธ์ขออุบายในการพิจารณาความตายค่ะ ก็คิดอยู่เรื่อยๆว่า เดี๋ยวเราต้องตายแล้วอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ให้คิดไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็จะได้ทำใจให้สงบได้ หมดแล้วค่ะหมดแล้วนะ พอแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ ได้แต่ว่าก็ดูย้อนหลังได้ไม่ใช่หรอ ย้อนหลังมันก็ไม่สะดุดมันไม่มีเสียงมันสะดุดมันมันนั่นนิจางมันนั่นจางกำลังมันไป มันเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตของของแต่ละคนด้วยนะของไม่ใช่ของพี่เองมันเป็นของแฟนถ้าได้มันอาจจะเป็นมันอาจจะเสียได้หมดทำคาทิสตี้แล้วมันก็อาจจะหมุนแต่บางส่วนใหญ่จะจะมีคนลงคอนเทนตว่าเออวันนี้ชถ้าช่วงเทศ ม่ชายแต่พอหลังจากถวายเข้าใจว่ามีคนมาอ้าวมาเปลี่ยนเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาที่สิานกันเรือนก่อนเดือนกันไม่เคยเหมือนต้องถูงเงินเอเอสเป็แจกต่อกมันไม่เป็นสัญญาที่เป็นกลมเป็นกลมันกลมมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ตามมีตามเกิดนะชอบไปปรุงแต่งแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนยังไม่มีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะมันไม่มีความพอหรอกมันนู่นเลยมันตื่นนานเลยติดช่องทำไมได้ มันเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี สามวันดีสี่วันไข้ ร่างกายเราก็ยังเป็นอย่างนี้เราก็ยังอยู่กับมันได้เลยทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรถาวรมั่นคงเหมือนเดิมไม่มีท่านเรียกว่านิจางไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวเชื่อสามวันดีสี่วันก้าคำพูดเหล่านี้มันมาจากอนิจจาทั้งนั้นแหละใช่ไหมเราไม่ยอมกันเนี่ย กิเลสเรามันอยากจะให้มันนิจจาอยู่เรื่อยๆนิจจังเรื่อยเหมือนเดิมดีอยู่เรื่อยๆ พอไม่ดีก็เลยวุ่นวายใจกัน ไม่พูดมากหรอกมันหลอกให้เราพูด เหนื่อยแล้ววันนี้วันนี้มีเวลาพักน้อย เพราะแต่จะเสร็จสายสายมากตอนนี้ยังงงเงียยังสลุมสลือ ถึงวันนี้อะไรเทศไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ดีประกันไฟยนี่โยมชอบมาก วันนี้เนี่ยปัญหาบังใจ